פרק ל"א דברי למואל מלך, מסע אשר יסרטו עמו. מה ברי ומה בר בטני, ומה בר נדרי. אל תיתן לנשים חיליך, ודרכיך למחות מלכים. אל למלכים למואל, אל למלכים שתו יין. ולרוזינים אשכר. פן ישתה וישכח מחוקק, וישנה דין כל בני עוני. תנו שכר לאובד, ויין למר נפש. ישתה וישכח ראשו, ועמלו לא יזכור עוד. פתח פיך לאילם, אל דין כל בני חלוף. פתח פיך שפוט צדק, ודין עני ואביון. אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים מכרה. בא תחבא לב בעלה, ושלל לא יחסר. גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה. דרשה צמר ופשתים, ותעש בחפץ כפיה. הייתה כאוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה. ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה, וחוק לנערותיה. זממה שדה ותיקחהו, מפרי כפיה נטעה כרם. חגרה בעוז מותניה, ותאמץ זרועותיה. פעמה טוב סחרה, לא יכבה בלילה נרה. ידיה שלחה וקישור, וכפיה תמכו פלך. כפה פרסה לעני, וידיה שלחה לאביון. לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. מרבדים עשתה לה, שש וארגמן לבושה. נודע בשערים בעלה, בשבתו עם זקני ארץ. סדין עשתה ותמכור, וחגור נתנה לכנעני. עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. פיה פתחה וחכמה, ותורת חסד על לשונה. צופיה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תאכל. קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהללה. רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה. שקר החן והבל היופי, אישה יראת אדוני היא תתהלל. תנו לך מפרי ידיה, והללוה בשערים מעשיה.